Atzo getarian Gipuzkoako trenia txapelketa ospatu zen. Senior gizonen mailan ondarribia izan zen garaile, txapeldunak. Beraiek erabilitako denbora amalo minuto eta amaika segundu izan ziran. Behatzi segundo gehiago behar izan zitun hori jo bigarren postuan, eta hirugarren postuan amaika segundotara getaria. Laugarrena, azkena horrezko txandan amabo segundotara donostiarra. Eskifaiaren izenak Mane Xaldai, Adrian González, Beñate Giazu, Bikendi Alza, inigo oso hartzazu galdi responda ta Joseba Munariz patroilanetan.